Senpereko Ola etxaldearen salmenta salatzeko, okupazioa segitzen da gau eta egun aetzeko mugan den laborantza etxe zaharrean. Filipe Aramendi, hau auzapeza ikusi dugu okupazioan bere elkartasuna erakustera dina. Bai, elkartasunez, eh, beharrezko baita elkartasuna olako kasuetan. Ez da maluruski lemixiko kasua, eta ez dakila azkena izango den, maluruski ez dut pentsatzen. Ez ez, eh, zinez... Eh, hautetsi bezala uste dut eh, behar ezkoa den horako eh, ekitaldiauk eta ekintzauk eh, sustengatzea. Ez baita maruski beste manerarik gauzak aldarazteko, ez baikitugu behar ezko legeak, hori eh? behar da, janeko hori argbonako kasutik landa untsa eman zen main gainean eta untsa argitan eman zen zinez legeak behar zirela aldatu hor preamtsio eta historio horien inguruan. Baina legeak ez bali madira, ara, gizarte zibilak behar du uh, nunbait eh, legea egin. Eta gizarte zibila hor delaik, nik uh, dut beti autetxiak gibilean behar edo haien ondoan bederen, eta usteut, haute txibali magira, hori izbali marigira, hori egiteko kapable ez dela autetxi izan behar. Eh? Ara, gizarte zibila bustitzen delaik olako kasuetan guk autetxiak eh, zinez eh, eien eh, gibilan behar dugu eh, berritzere ara, indarratxik Arbonako esperientziatik egunero norbai bada ola etxean egunka herri bat ordezkatua da ostia kolektiboko san koskaratek errandaukun bezala. Bai, herri bat Egun bat, bazera nahi du, erri baten gain dela, egun bateko okupazioa. Hordean, uh, den aste urteko egun guzietako ekipaia da montatu ditugu eta hori normalean bururaino segituko dugu gure proiektua da, bo, eh, eta saltzaleak bere gauza hori kendezan saltzetik, eta erosleak gibererat egin dezan hori ez da dudarik. Ez da normala. E, agertu dituen argumentazioa ikusi eta e, luke adan ekonausia ekologista bat dela. Baina hori gezurkeria da. Ezin duzu permakultur delakoa xutik ezartzeko, milioi bat, iruen mila euro bali dituen etxe bat erosi. Ezin duzu. Okupatzaideetan, senpertaga den Florence Aniotzek laborantxan instalatu nahi duela errandauku. E, instalatu ez dakit hori no, baina formatzen ari bai, e, baratze zain bezara. Eta ikusten dituzu erarik olako proiektuak, ikusten dituzu ere beraz eh, lujak joiten? Bai, eta presioa handitzen instalatzeko, hori da zailena. Zuke ez duzu etxan uh, instalatzeko? ez, ez, ez aski. Ez hau zentzen zinuen, toki hau? Ez, ez bat ere. Biziki ongi gordea da, hemen ez, ez nuen ezagutzen. Oianean, leku biziki polit batean, bakea badugu hemen, bai. <laughs> Zeiten da hemen? Be, jendeak eh, ezagutzen, gauz eh, hainitzetik aipatzen, ebe adibidez eh, ari ginen kulturarari buruz, laborari buruz, be, gauz hainitz aipatzen ditugu bai. Mm. Badugu uh, gazte bat, suiziatik etortzen dela. En fet, euh, entzu, fin, onduan pasatzen zen, entzun du euh, historia pasatu da, eta berriz pasatzen da, joaiten da, berriz pasatzen da. Arremanak egiten ditugu hemen, orduan euh, beldurik ez, etorri. Senpede kolektibotik ere, Olivier Bibenzek dauku belaunaldi desberdinak kurutzatzen direla. Bai, bai, bai, gazte, hain zain gazte, eta ba, denak problema da, onkitzen du jendik guziak, ustez. Prisua txikitzeak eh? gauzak aldatzen alditu? Be, bai, ez erreziten delarik, ez da zer mugitzen, behaz, berdin zerbait eginez, be, lortzen alda. Luzei dauten aldo, okupazionek? Ikusiko, be, gu egero be, presioak inberdutugu zaitzaileri eta erosleri, eta hori bakarrik eh, idabazi arte. Ikusi dituzie, eh, diten hemen, ez dakit, jendarmeak edo asatu dira? Be, ni ezin nahi zor, goizetan indot okupazio bat, me uste dut egun guziz behatziak ditan, edo la, dipenditzen da, me etorri dira deia. Ba. Dena den ez hemen dena sehatzea, hemen presentzia txikitzea da, eh? Hori da, hula idekia da eta... Kusi dut menaia egiten ari zinela, pixka bat? Ah, ba, ba, ba, ba, ba. Petizio bat abiatu da ere, espekulazioa salatzeko mezopinion.com plataforman.